Продолжаем нашу длинную тему «Ислам. Религия искренности». И это является, по-моему, четвертая лекция. Значит, э, сегодня мы будем именно говорить о бад-теме. Не широкая тема, а немножко меньше. Мы будем объяснить вам значение искренности и ее области искренность, где именно действует. Мы до этого сказали вообще, что искренность, это вся исламская религия, она обоснована на искренности. Но ну, сегодня мы будем подчастично объяснить вам, где находятся, какие области, какие, э, где действует искренность. Аллах Субхану Тааля говорит, 39 сура, 29 آية ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون Значит, первый, где действует э, искренность и где бывает это в, э, в, в нашей вере, в нашей вере, в единобожии. А кто э, выполняет единобожие с искренностью, тогда Аллах ему запрещает попасть в огни. Аллах ему, этому человеку, запрещает находиться в аду. Значит, он будет, иншаллах, в раю. Что Аллах говорит по этому поводу? إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما Значит, я до этого тоже рассказал вам этот, прочитали эту аю. Значит, Аллах говорит, э, лицемеры будут находиться в самом низком ступени ада. И они, и для них не будет ни одного помощника и не будет никакого поручителя. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله только то есть исключаем из этих лицемеров тех, которые раскаялись, вернулись к Богу и творили добрые дела, и держались за религию Аллаха и занимались все это искренно ради Аллаха, то есть религию держались искренно, тогда эти будут с верующими. И Аллах обещал верующим великие награды. Смотрите, именно здесь наше значение где находится? وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ И держались за веру искренно ради Аллаха. Значит, значит Аллах не будет их оставить вместе с лицемерами, несмотря они были до этого, но они раз раскались и держались искренне за веру, значит они спасены. Это доказывает, о чем мы говорим. Искренность где должен находиться? Должен находиться при выполнении веру единобожию. единобожию. И пророк, мир ему и благословений, сказал, «Ма кала абдун ла илаха илля Аллаху кат, мухлисан илля футихат лаху абваба сама, хатта туфди иля аль-арши маджтунибат аль-кабаир». Любой человек, кто-нибудь из людей, скажет, любой раб Аллаха скажет, «Ла илаха илля Аллах, нету божества, кроме единственного Аллаха, нету достойного для поклонения, кроме Аллаха» сердечно, искренно, из сердца, смотрите, искренно он это скажет, из всего сердца, тогда открывается для него, открывается для этого слова, для этого слова все двери неба, и она поднимается до престола Аллаха. То есть принимается от него полностью – и если одно слово или, одну, или один поступок у, у какого-нибудь раба Аллаха принимается, значит этот человек должен быть успокоен, потому что Аллах от него принял. Смотрите, если ля иляха илляллах, если это слово нету божества, кроме Аллаха, Аллах и примет, тогда Аллах тебя будет спасать от джаханнама. Понятно это? ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنبت الكبائر То есть, она поднимается до престола Аллаха, но здесь одно условие. Если с этого слова нету нарушений, нету преступления, нету большие грехи, А если будут большие грехи, тогда большие грехи будут тянуть. Это слово не будет пускать ее подняться на небо. Поэтому мы видим, много говорят «Ля иля илля Но ну, они занимаются большие грехи, тогда это, этот, эти большие грехи будут как и груз, как груз для этого слова. Не пускают его летать и подняться наверху. Значит, «Ля иляха илля человек, если скажет искренне, и нету грехов, не будет большие грехи мешать ей, тогда это слово будет ему спасать в день страшного суда. И пророк тоже самое сказал, да благословит его Аллах и приветствует. «Ма мин нафсин тамуту, ва хия ташхаду ан ла илаха иллаллах, ва анни расулуллах, ярджи'у далика ила кальбин му'минин, ИЛЛА гафар Аллаху ла». Смотрите, любая душа, любая душа умрет и при смерти она свидетельствует, что нету божества, кроме Аллаха, и Мухаммад является последним пророком его. И это выходит, это слово, это свидетельство выходит из его верни сердца, тогда Аллах его прощает. При смерти кто не будет скажет, нету, свидетельствует, нету божества, кроме Аллаха, и Мухаммад его последний посланник – из всего сердца искренно, тогда Аллах его прощает. Смотрите, как, как она, потому что это вера, ля иляха иллаллах, это, это собирает всю веру ислама вместе. Если эта вера ислама человек из сердца сделает, или говорит, или свидетельствует, значит она его спасет от э, огня. И э, пророк то же самое сказал, да благословит его Аллах и приветствует. «Лан юафи абдун яум ал-кияма якуль». لن يوافى عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي به وجه الله إلا حرم الله عليه النار. То есть, какой-нибудь раб дойдет до Аллаха в день страшного суда с признанием «Ла иляха илlallah» нет божества, кроме Аллаха, признанием это ради лика Аллаха. Ябтахи бидалика ваджа Аллах. Ради лика Аллаха. То есть не ради чего-то. Не приобщает с Аллахом ничего. Тогда Аллах запрещает его находиться в ад. Это значит, я думаю, еще один, не один, много изречений пророка. Просто мы не можем все вам рассказать. И вам, я думаю, известно, тот великолепный изречение пророка, в чем говорится, что последний человек выходит из огня, из ада, тот человек, Аллах, Аллах изначально дает пророкам, дает пророку Мухаммеда э, ходатайствовать. Пророк Мухаммеда именно вытащит тех людей, которые они были из его общины, находились в огне за какое-то преступление. Выходит. Потом Аллах разрешает э, тем людям, которые умерли в бое ислама ради Аллаха. Тоже они могут ходатайствовать, видите, э, спасать кого-нибудь. Потом Аллах дает ходатайство э, простым мусульманам. Мы будем у Аллаха смотрим, среди нас нету одного человека. Я Аллах, где это? В джаннате нету его. Значит, он попал в джаханнам. Мы будем просить у Аллаха в джаннате, чтобы спасал этого человека. Мы что будем просить? Скажем, я Аллах, это наш брат. Он с нами молился, с нами держал пост, с нами э, были, с нами, э, мы вместе ходили, мы вместе э, вызвали вас и обратились к нам и так далее. Как можно нам остаться здесь спокойно, и он там горит в, в джаханнам? Аллах после этого э, скажет, хорошо, идите, кого знаете из ваших друзей, из ваших братьев попали туда, тогда вытащите. Ну, сословие, что эти люди признавали, нету, не, признавали ля илляха иллаллах Мухаммад Расулуллах. Просто за какой-то Э, за какие-то грехи они попали туда, за какие-то грехи. Потому что в Жанна Аллах запретил находиться в рай тому человеку, который он должен кому-то. Аллах не пустит. Значит, он должен находиться в ад, пока очистится, потом Аллах его спасет. Это именно те люди, которые не приобщаются Аллахом никого, ничего. Понимаете? Никаких сотоварищей. Только он единобожник человек и искренний, просто у него никак, какие-нибудь грехи. Поэтому Аллах дает тоже простым людям, чтобы они вытащили своих братьев из огня. Остается кто? Остается Аллах. Аллах говорит, я всем давал возможность, чтобы они ходатайствовали. Это после совершения суда уже все верующие в, в, в раю, и э, неверующие, и преступники, и грешники, и лицемеры все в аду. Аллах говорит, я всем давал возможность ходатайствовать. Остался мое ходатайство. Он и приказывает, вытащите из огня, вытащите из ада тех людей, у кого найдете в сердце хоть малейший, хоть малейший вера. То есть малейший ля иляха иллаллах. Это значит, сами слабые мусульмане, они только признавали ла иляха иллаллах и, возможно, не выполняли это. Это ну, мы говорим, в конце концов, человеку, который признавал «Ла Илляха Иллаллах, Мухаммад Расулуллах», не остается вечно в джаханнам. В джаханнаме, в аду не остается вечно. Аллах его спасет. И знаете почему? Потому что Аллах великий, справ... справедлив. Не даст, чтобы этот человек, который при его жизни признавал «Ла Илляха Иллаллах», ход языком, не даст, чтобы он остался там с фараоном, с э, э, настоящим неверующим. Понимаете? И с лицемерами. Этот человек и сказал, «Ла илляха илляллах Мухаммад Расулуллах». Чувствовали этого, любили этого. Просто не в больнял, может быть. Или, может быть, кого-то убивали. Или, может быть, воровали. Или, может быть, э, какие-то большие, великие преступления сделали. Или греха. Но все равно, пост придет время. Придет время. Мы не знаем, может быть, миллиард лет. Мы не знаем, но самое главное, вечно там не остается, потому что Аллах великий справедлив, не даст не даст слово единобожие, э, слово искренность, которое находится в сердце верующего, чтобы она горела в джаханнам. Поэтому он вытащит и спасет этого человека за это слово. Понимаете? За это слово. Смотрите, до такой уровень слова искренность. Это слово нету божества, кроме Аллаха. Это сама слово искренность. Я до этого и объяснил. Вторая область искренности в исламе – это любить ради Аллаха и ненавидит ради Аллаха. Любит, когда любит кого-нибудь, именно любит ради Аллаха. Потому что я вижу, что он верующий, он соблюдающий, он любит Аллаха, значит я должен любить этого человека, потому что он раб Аллаха. Он любит Аллаха, значит я должен его любить, и он тоже должен меня любить. Если человек и грешник, или э, неверующий и так далее, я должен его ненавидеть, потому что он враг ислама, враг Аллаха. Как будет, как можно как можно совместить? Я люблю Аллаха искренне и еще люблю его враг. Невозможно, не собирается. Вместе, не, несовместимая вещь. Я люблю моего отца и люблю еще враг моего отца. Невозможно, нету такого. Нету такого. Невозможно. Это враг отца и в этой жизни, <coughs> который можно как-нибудь сделать. Но все равно Аллах не разрешит и не допускает, и не принимает, чтобы человек любил Аллаха и делал ради Него искренне и еще любил его враг. Поэтому пророк, да благословит его Аллах и приветствует, и что говорит? «Ман ахабба лиллах, ва абгада лиллах, ва ата лиллах, ва мана лиллах, факад истакмал иман». И кто любит ради Аллаха, ненавидит именно ради Аллаха. Не просто ненавидит, потому что э, он меня обманул, или э, не давал, э, не давал зарплата, или меня выгнал, или меня... Нет, это нельзя на этот основании. На жизненное основании нельзя любить или не любить. Если ты даешь деньги мне и не знаешь что, тогда я буду тебя любить. Если ты мне дашь работу, и тогда я буду тебя... Нет, это можно любить, но не этот любовь. Пророк имеет в виду. Пророк имеет в виду, ты должен любить любого человека – искренно относится к Аллаху, служит Аллаху, совершает все обряды а ради Аллаха, тогда ты должен его любить, хоть ты его не знаешь. Поэтому мы, мусульмане, мы любим все мусульмане, начиная от Адама, кончая до Дня Страшного Суда. И мы это даже признаем каждый день 17 раз. Признаем каждый день это больше, больше 10 раз. При намазе. И что мы говорим? Ассаламу алейна ва аля ибадиллахи салихин. Даже из человечества и из джиннов. Любой человек, верующий, любой человек, благо, благочестивый, благородный человек, э, верующий человек, мы его любим ради Аллаха, потому что он уже наш брат, он на те дороги, которые мы находимся, он выполняет те э, приказы, которые мы выполняем, он любит Аллаха, который именно мы любим, значит основание это Аллаха. Поэтому, смотрите, мы при намазе говорим, ассаламу алейна ва аля салихин. Мы приветствуем себя и приветствуем всех верующих, раби Аллаха. Все раби Аллаха верующие. Это значит находится уже ты имел в виду ангели, имел в виду джинни верующих, имел в виду человек, любой человек верующий. Видел его или не, не видел, был или не был и буд, или будет. Не имеет значения. Значит, и ненавидел ради Аллаха, и давал что-то, когда даешь ради Аллаха, и не отдаешь, когда нужно не отдавать, тоже ради Аллаха тогда этот человек, если таким образом поступает, значит у него вера искренняя и больная. Понимаете? Потому что он не боится никого, кроме Аллаха. И поэтому на основании искренности Аллаха он дает и запрещает, и, и не дает. Он любит и не любит. Значит, там какой стимулятор, какой, э, э что ему э, э, дает именно эта способность, это именно искренность в Аллахе. Еще пророк, да благословит его Аллах и приветствует, и сказал, «Аутак урал иман, аль-муаля филлах, валь-муада филлах, валь-хуббу филлах, валь-бугду филлах». Самое твердое звено, вера, это любить, любить ради Аллаха. И враждовать тоже ради Аллаха. И привязанность ради Аллаха. И ненависть тоже ради Аллаха. Понимаете? Значит, ты не имеешь права просто любить так. Он тебе понравился по лицу, я его э, любил. Нет, нет такого. Валла, он мне по лицу не нравится, поэтому я его не любил. Нет такого. По лицу или по его походка, или по его одежде, или по его происхождении, или по его семье, или по его воспитании, ты не имеешь права любить или не любить. Ты именно должен любить на основании религии и на основании выполнения этой религии и на основании любовь Аллаха. И ты должен ненавидеть кого-нибудь не потому, что он некрасив или потому, что он не то одет и так далее. Нет, если ты будешь кого-нибудь ненавидеть, не любить, тогда именно на основании искренности Аллаха, на основании религии. И тоже пророк нам сообщил да благословит его Аллах и превосходит. И сказали три вещи, если будет у человек, у, у, в сердце человека, тогда он почувствует и сладости, и наслаждение имана, веры. Если Аллах и, и его пророк любимый к тебе больше всех, если ты это берби, если ты полюбишь кого-нибудь, если любит именно ради Аллаха, не, не ради чего-то или э, ради мирских э, благ или ради интересов, торговли и так далее, или родственные связи и так далее. Это все само собой. Это мы будем любить э, родственники, мы будем любить тех людей, которые нам делают благо, помочь и так далее. Но именно, именно, если твоя любовь будет, должна быть на основании религии. Поэтому почувствуйте человек, увидит человек, почувствуйте человек наслаждение, великолепность и э, сладость веры своем сердце, если он будет любить Аллаха и его пророка больше всех. Любовь к Аллаху и к пророку больше всех. Никакой другой любовь там не может э, соревноваться. Второй, если любит кого-нибудь, человека, тогда любит его ради Аллаха, потому что он верующий, потому что он э, любит Аллаха, потому что он подчиняется Аллаху, потому что он искренний в отношении Аллаха, потому что он подчиняется приказе и указе Аллаха, поэтому я его люблю. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. И третий, и ненавидит вернуться в неверие, как ненавидит бросаться в огни. Понимаете? Это все чувство, видите? Это ничего там делать нечего. Там поступки и деяний нету. Это все сердечный. Сердечное это все чувство. Это все искренность. Это никто не увидит. Ты, может быть, меня любишь, видно для всех ради Аллаха, потому что я что-то о религии вам рассказываю. А только это Аллах знает. И человек может это стараться, чтобы именно э, любить кого-нибудь искренне ради Аллаха, не ради чего-то другого. Понимаете? Потому что я знаю, этот человек религиозный, я знаю, что этот человек любит Аллаха, я знаю, что этот человек боится от Аллаха, я знаю, что этот человек не нарушает законы Аллаха, поэтому я его люблю. Несмотря, может быть, и не, не, не видели его. Вот мы сегодня читаем про сотнях, про сотных э, ученых в исламе, которые мы их не видели. Мы вот, я сам лично люблю имама Шафи, люблю имама Абу Ханифа, люблю имама Ахмад, люблю имам Марик, люблю и, э, как вам сказать, и, может быть, больше, и на самом деле больше моего отца, потому что мой отец не учил меня, не спас меня из неграмотности и заблуждений больше этих людей. Люблю имам Ахмад, люблю имам Аль-Бухари, люблю имам Муслим, люблю имам Термизи, люблю и уважаю имам Ибн Мажа, алимам Аль-Нисаи, алимам Аль-Хаким, алимам Аль-Науи, алимам Ибн Хузайма. Понимаете? Алимам Даракутный, всех этих люблю. Это, это были. И люблю все сподвижники пророка, потому что они верующие. Они давали свои жизни ради Аллаха. Они подняли флаг ислама. Они защищали пророка. Они распространили ислама. Благодаря этих людей Благодаря этим людям мы узнали ислам и стали на прямой путь. Или если они остались там в Мекке и не, не вышли из Мекки, э, из Мекки ради Аллаха для распространения ислама, тогда мы до сих пор или агнопоклонники, или, э, или какой-то э, бог у нас другой, понимаете? Благодаря этим людям мы уже знали ислам. Поэтому мы уважаем и любим после Расулла, после Мухаммеда, Абу Бакр Берви, потом Умар, потом Усман, потом Али, и потом а, остальные 10, 10 э, ради Аллаху анхум, да будет Аллах доволен над ними всех. Потом э, остальные десяти, которые Аллах их обещал, и э, пророк, который им обрадовали, что они будут в Джанна, это Саад ибн Аби Вакас, продолжаем, Абдуррахман бин Ауф, продолжаем, Талха бин Убайдилла, Аззубейр бин Ауам, Амру бин Нафиль, потом, потом любим дальше, продолжаем, любим всех сподвижников, которые присутствовали именно при первой битве Бадира. И именно те э, сахабат, те сподвижники, которые они давали клятву под дерево Аль-Худайбия. <clears throat> Значит, мы любим всех, понимаете, и мы их не видели. И я сам лично их не видел. Но ну, я их люблю, потому что я знаю, что это они благочестивые люди, они верные люди, они давали все услуги, все свои э, возможности и имущество давали ради Аллаха, чтобы распространить ислам. Значит, я должен их любить. И это, это были. А в настоящее время, в современное время, любим Абдул-Азиз бин Баз, рахматуллах алей, любим Ибн Усаймин, рахматуллах алей, да, смилуется над ними Аллах, любим Лимам Аль-Албани, Мухаммад Насар Дин Албани, рахматуллах алей. Это потому что они служили исламом. Мы любим их ради Аллаха, понимаете? От них мы не получили ни деньги, от них не получили ни ходатайства, никакой родственных э, э, отношений нету. Понимаете? Мы не любим кого-то, потому что он э, э, из нашей нации. Мы не любим кого-то, потому что он э, светлый, как я, или черный, как я, или он бородатый, как я, или не бородатый, как я, или он одевает костюм, или не одевает костюм. Есть такие люди. Или врачи любят только врачей, женщины только любят женщины. Понимаете? Нету такого. Нету такого. Врач должен любить любого человека, если этот человек верный и, э, подчинен, э, и раб и служит Богу. Понимаете? Вот это все это называется э, принадлежность, принадлежность, любовь и принадлежность. Так, при исламе принадлежность и любовь только ради веры, а в настоящее время любовь и принадлежность очень-очень э, э, э, много и очень э, много, как я сказали, очень широко она разделилась. Кто-то любит кого-то, потому что от его нации, кто-то любит именно кого-то, потому что по его профессии и так далее. И когда какой-нибудь спор между тремя человек, именно этот человек поддерживает свой э, человек, который из его э, нации или э, национальности или гражданства и так далее. Нету такого. Человек верующий должен поддерживать, должен помогать, должен стоять за своего брата верующего. وإن استنصروكم فعليكم النصر. Понимаете? Именно إنما المؤمنون إخوة. إنما المؤمنون إخوة именно поистине все верующие братья. Братья, потому что у них идеология одна, вера одна, э, движение один, э, э, пример один, пророк, саллам, и основоположник религии один, это Аллах, и э, поклоняемся только одному, это Аллах. Поэтому мы должны быть едины. По этому поводу, смотрите, братство ради Аллаха, что пророк, мир ему и благословение рассказывает. Говорит, был такой человек, был такой человек, мужчина, поехал, просто сидит и вспомнил своего брата, когда-то познакомился, а просто в мечети они встречались или где-нибудь, видели, что он верующий, как он, и вспомнил его, он поехал на другой, другой город или другой селение. По дороге Аллах послал ему ангел, остановил ангел, этот ангел остановил этого мужчина. Сказали ему, куда ты едешь? Он сказал, я иду там, в этот город живет мой брат. Он говорит, как, твой брат родственник, брат родной? Он сказал, нет, ты брат по религии. Он говорит, ты идешь, может быть, между вами какой-нибудь родственные отношения. Он говорит, нет, у Аллаха никаких родственных, родственных отношений. А тогда, может быть, вы, между вами был торговли связь, отношений. Он говорит, не торговли ничего, ни деньги ничего. Просто он мой брат в религии, мой брат в исламе я его любил ради Аллаха и давно не слышал про него, хочу успокоиться, навестить его. Поэтому я поехал. Этот ангел говорит ему, я тебя обрадываю. Аллах знал об этом, и я ангел, меня послал. И я тебя обрадываю, что Аллах тебя любил, как ты любил этого человека. Понимаете? Никаких отношений, кроме один отношений, что этот человек любит Аллаха, я тоже его люблю на основании искренности в Аллахе. Поэтому пророк еще сказал, сказал, «Иза ахабба ахадукум ахаху фалью'лимх». Если ты полюбишь своего брата на основании Аллаха, на основании искренности, тогда сообщи ему. Сообщи ему, скажи, я тебя люблю ради Аллаха. Ну, это языком должно, чтобы совпадало с сердцем. Когда почувствуешь, что ты любишь своего брата, верующего, тогда сообщишь ему. Валлаху Алам. Продолжаем вам рассказать, где области э, искренности. Пророк Аллаха, Мухаммад, да благословит его, Аллах приветствует, говорит, ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه وجبت له الجنة وغفر له Смотрите, как это великолепно. Значит, переводится так. Кто-нибудь из верующих начинает брать омовение после того, когда берет омовение, поднимается читать два ракат, два ракат молитвы, из своего сердца. То есть обращается этим намазом Аллаху из своего сердца и лица. То есть его направлений, его чувства, его знаний, его сердца именно куда Аллаху обращается. Ваджабат лаху джанна. Обязательно джанна, то есть рай, ему принадлежит. Вагуфирала. И Аллах его простит. Смотрите, где наши значения, о чем мы говорим. Юкбилу алейхима бикальбихи ва То есть обращается этим намазом или этой молитвой сознательно из всего сердца Аллаху. Тогда Аллах ему припишет, запишет рай и простит его. То же самое пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Говорит, ма мин раджулин, ма мин раджулин, ма минкум, мин раджулин, як يقرب وضوءه فيتمضمض ويمج ويستنشق فينتثر إلا جرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا جرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا جرت خطايا يديه من أطراف أنامله مع الماء ثم يمسح رأسه كما أمره الله إلا جرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله إلا جرت خطايا رجليه من أطراف أنامله مع الماء فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو أهله وفرغ قلبه لله смотрите здесь وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه значение перевод значит любой раб Аллаха верующий поднимается брат омовений когда он берет воду ополоскает рот и нос все грехи которые эти два органа э, приобрели, это все, все грехи спускаются с водой. Когда моет лицо, то же все грехи, которые сам лицо приобрел, уходит с водой, а когда он уже совершал омовение, совершил омовение, брал омовение, поднимается, читает молитву, возхваляет Аллаха, восславляет Аллаха и благодарит Аллаха, тогда как положено, то есть те слова, которые Мухаммад нам учил, обратиться к Аллаху восхвалением, восславлением, как нам Мухаммад учил. وَفَرَّغَ قَلْبَهُ لِلَّهِ إِلَّا انصَرَفَ Вот это значение. И опустечил сердце от любого других от любого другого, кроме Аллаха. То есть, именно из всего сердца он обратился к Аллаху. Этим делом он все это совершил ради Аллаха, не ради кого-то. Это значение, этот перевод. Тогда он выходит из, свой, из своих грехов, как новорожденный ребенок. То есть чистый, новорожденный. Сделал какие-нибудь грехи, пока не успел. Этот человек, если делал, если делает так, как я вам рассказал, пророк сказал, этот человек будет, отпускается у него все грехи, как будто он новорожденный. Тот же самый пророк, мир ему и благословение, сказал, "Ма «Мамин абдин ясджуду лиллахи саждатан». Любой раб, верующий, совершает низкий поклон, сажда, зимний поклон – совершает. «Илля катаб Аллаху лаха, лаху биха хасана». وحط عنه بها سيئة ورفع له بها درجة فاستكثروا من السجود смотрите если человек раб Аллаха верующий совершает хоть одну сажда хоть один сажда то есть зимний поклон ради Аллаха тогда Аллах напишет ему за это один вознаграждение и снимает от него один грех и поднимает его в рай один из ступени. Пророк говорит, тогда побольше совершайте такой поклон. Область искренность тоже находится в месяц поста, пост, Рамадан. Пророк да благословит его Аллах и приветствует, и что говорит? Манкама Рамадана – إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه اكتو اكتو سفر شايت نماز تراويح كتر نزوايتسا ميسس رمضان رادي الله إيمانا واحتسابا فيرنا السرسة رادي الله إي أجداية فاتنا قراجديني أت الله فوت إيتا تزناشيني إيمانا واحتسابا تقدا الله يفو رشايت يفو بردوشي قريخي رشايت يفو بردوشي قريخي سميفايت предыдущие грехи. Область искренности в исламе тоже в мечеть. Мечеть, человек, который ради Аллаха ходит в мечеть. Его сердце привязанное к мечетам Аллаха, к домам Аллаха. Таким образом, пророк, благословит его Аллах и приветствует и сказал, «Сабатун юдиллухум Аллаху фи зиллих, йома ла зилля илля зиллю». Аллах укрывает семь видов людей. Имамун адиль, то есть правитель, справедливый, президент, король, правитель, справедливый. وشاب نشأ في عبادة الله молодой человек вырос в службе к Аллаху, подчинении Аллаху. То есть он из детства служит Аллаху. ورجل قلبه معلق بالمساجد. И другой мужчина, третий это уже, который его сердце привязано к мечетам. Он любит мечеть. ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه и два человека любили друг друга ради Аллаха когда собрались для этого когда расстались для этого ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله и пятый мужчина который его вызвала одна женщина красивая и богатая вызвала его для совершения незаконных сношений он сказал иди я боюсь Аллаха ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه седьмой один мужчина давал милость ради Аллаха даже до такой уровень он это скрывал даже его левая рука не знает что делала и что давала правая рука он это делал ради Аллаха ورجل تصدق بصدقة فأخفاها Это сказали «Хатта ла та'ламу шималуху ма тунфик ямину». «Вараджулун закар Аллаха халиян фафадат айна». И седьмой человек, тот человек, который вспоминал об Аллахе, один был, и вспоминал об Аллахе, и его глаза мокрились, слезы пускали. Смотрите, все это семь, они именно делали ради Аллаха. Имам Адиль, справедливый правитель. Другой человек, который ради Аллаха, э, из этого он вырос в поклонении к Аллаху. Третий человек, который его сердце привязано где? Куда? С кем? Мечет Аллаха. И два человека любили друг друга ради Аллаха. Все ради Аллаха. Человек, который вызвала его женщина, богатая, красивая, сказали, иди, я боюсь Аллаха. Смотрите, все искренность. И следующий человек, который давал милость, это все он э, секретно давал, секретно давал, чтобы никто не знал, ради, кроме Аллаха. Даже его рука левая не знала. И последний, тот человек, который вспоминал об Аллахе, и он плакал. Это все, <clears throat> это все э, место милость, э, искренности, касающееся, смотрите, мечети и так далее. Пост ради Аллаха это тоже принадлежит, тоже содержит искренность. Как пророк, мир ему и благословение, сказал, «Ман сама Рамадана иманан вахтисаба, гуфира лаху ма такаддама мин дамби, ва ма таахар». И кто будет держать пост месяц Рамазана ради Аллаха, на основании веры, искренности и веры, и ожидая только вознаграждения от Аллаха, тогда Аллах его простит все предыдущие грехи. И пророк, мир ему и благословение, то же самое сказал, «Ман сама яуман фи сабилилля». И кто будет постить один день ради Аллаха, один день, то есть это добровольный, باعد الله بينه باعد الله منه جهنم مسيرة مئة عام то есть он его отдаляет от ада на сто лет расстояние ходьбы сто лет искренность тоже содержится при давать или раздавать милость ради Аллаха.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 Одну ты сажаешь, она дает тебе 700. Она дает тебе 100 зерно. Одну зерно ты сажаешь, пшеницу или ячмин, она тебя, тебе дает 100. И Аллах увеличивает, кому хочет и сколько пожелает. والله يضاعف لمن يشاء И тоже сказали Всевышний Аллах, مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل حبة برب كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير То же самое, то же самое почти перевод. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله То есть Аллах принимает только от тебя милость, если ты даешь это, эту милость ради Аллаха. Поэтому Аллах хвалил тех, которые они раздавали деньги, раздавали милость. Что сказали? Сказали, «Иннама нут'имукум ли ваджхиллах, ла нуриду минкум джазаан, ولا شكورا فوقاهم الله شر ذلك اليوم فوقاهم الله شر ذلك اليوم те люди кормили других. Они сказали, «Иннама нутаймукум ли ваджхилля». Мы вас кормим. Это когда плен. Надо его кормить. Когда человек слабый, бедный и так далее. Вот таких людей их кормили. Они сказали, мы вам кормим, мы вас кормим ради Аллаха. Мы от вас не ожидаем ни благодарность и ни вознаграждений. Тогда Аллах что говорит? Они говорили, мы вас кормим, боимся, Боимся того дня, который будет. Может быть, Аллах нам защитит в тот день. Аллах и так и сказал, فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ И Аллах их защитил от, от э, и Аллах их спас от труднений того дня. وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسَرُورًا И еще Он их обрадовал и их осветлил лица. Таким образом, пророк, да благословит его Аллах и превосходит, еще сказал, «Санаи'уль ма'руфи таки масари'а су, ва садакату сирри тутфи'у гадаба раб, ва силату рахими тазиду фил умур». Смотрите, очень прекрасно. «Санаи'уль ма'руф таки масари'а су». То есть, творит благотворительностью, она тебя спасет от, от мерзкий, мерзкий, мерзкая смерть, от, э, от страшной смерти. Аллах будет тебе дарить именно мягкую, хорошую смерть, если ты человек, творяешь всегда благотворительность. وصدقة السر تطفئ غضب الرب تطفئ غضب الرب и секретная милость ты спрячешь этот милость, не рассказываешь, не около всех даешь. Этот, если ты секретно даешь милость, тогда ты таким образом утушишь гнев Бога. Аллах не будет сердиться на тебя. Наоборот, даже если хочет сердиться, он уже наоборот мило будет к тебе относиться. Василату рахими тазиду фил умр. И держать э, родственные отношения, она увеличивает твою жизнь, удлиняет твою жизнь, добавляет дня твоей жизни – Смотрите такой пример, жизненный практический пример нам давал таким образом Берви, халифа пророка, мир ему и благословение, это Абу Бакр Саддик. Абу Бакр Саддик испытывал такую страшную вещь от своего родственника, от Миспах. Миспах. Это я, может быть, вкратце как-нибудь вам расскажу сейчас. Надеемся, что время хватит. Это однажды, когда Аиша, жена пророка, Аиша и дочка Абу Бакра Саддыка, вам всем известно. Пророк обычно, когда уезжает куда-нибудь, на военный поход, или на битва, или защита ислама, или куда-нибудь, он берет одна из жен его. Этот раз он брал Аишу с собой. Поехали. И где-то они остановились, армия все стоит – все отдыхают. Аиша куда-то пошла далеко для справления нужды. Как туалет, подальше от людей. Пустыня. Она пошла далеко, она э, худая была, молодая худая. В это время пророк разрешили, что двигаться, которые поднимают ходаж, тогда женщины их Э, держали в маленькие дома из шадра. Подняли это и положили его на верблюд. Они не почувствовали, это два или три человека, которые подняли этот маленький дом, который должна жена пророка там находиться. Они не почувствовали, она легкая была, молодая. Они думали, что она там. Подняли на верблюд и поехали. Она вернулась, не видела ни армия, ни свой верблюд, ни люди, ни пророка, никого. Она сказала, они сейчас почувствуют, узнают, что меня нет, и вернуться. Она там и сидела вместо верблюда, ожидая, а что они придут. На самом деле они уехали. И в это время приезжает один человек, тоже сподвижник, с другой дороги. Его зовут Сафуан. И он издалека ее узнал. Сказал, астагфируллах, упасти нас Аллах. Эта жена пророка здесь одна в этой пустыне что делает? Она говорит, и клянусь Аллахом, даже на меня не смотрел. Одно слово всего он сказал, саламу алейкум. И отдавал верблюд, посадил меня на верблюд, и он ходил в Береди. Я его не видел, он меня не видел. Это находился в Медине уже, пророк в Медине находится. Понимаете? Они уже дошли до пророка пока по дороге. А в это время лицемеры ожидают такие случаи, ждут. Жажда у них, чтобы вредить пророка. Почему? Потому что Абдулла ибн Убай, ибн Салюль, когда пророк, прежде чем пророк совершит переселение, хиджру из Мекки в Медину, это Абдулла ибн Убай ибн Салюль и все арабы, Аус и Хазрадж, сами две великие племена Медины, они собрались и договорились его назначать королем. Все. И они что? Уже готовили его корона. Корона готова. Собрались собрали эту корону из золота, бриллиант и так далее, все, они вышивают и делают. И в это время Мухаммад совершает переселение, и люди поверили Мухаммеду, значит Мухаммад фактически уже лишил этого человека от верховенства от вождя уже не будет королем, потому что уже ислам, Медина, все приняли ислам. Поэтому этот Абдуллах ибн Убай ибн Салюль ненавидел пророка. И он был главар лицемерит. Лицемерит. глава. И у него, конечно, есть свои, которые они его любили, и его, на него зависимы были и так далее. Вот эти группа лицемеров мединицкие и во главе Абдуллахи ибн Салюль, Сказали, все, клянусь Аллахом, она не была в безопасности от него, он не был в безопасности от нее. То есть, между ними обязательно что-то было. Это сильный обвинение, в адрес чест, пророка, честь его жены. Все. Это уже преступление в шариат. Ты ничего не видел, ничего не слышал. И из головы этого говоришь, и распространяешь, они хотели специально унижать пророка, отвлекать людей от пророка, его э, прищемит, его честь и достоинство. Пророк, саллаху терпил. Аиша абсолютно ничего не слышит об этом. Абсолютно. Люди это сказали не около нее. Она сидит дома, пророк уже сердится, но он ничего не может сказать. Смотрите, ничего не может сказать, не может обвинить, не может оправдать, пока Аллах не сообщит. Он спросил Али, что скажешь? Он говорит, я Расулуллах, если она такая или что-нибудь, э, женщины много разводишь ее. Не давал точный совет. Ну, он как мужчина и ответил. Пророк спросили другие ее подруги, Аиша и ее Рабина Айша, она сказала, ой, пророк. Рабина ее была взрослая женщина, ой, пророк. Она маленькая, маленькая девушка, маленькая женщина. Она, может быть, тест, теста приготовит, она увлекается немножко, это проходит, курица ее покушает. То есть, как пример, курица кушает ее обед. Так. То есть, она, не думаю, она что-то не то. Я не верю, но она маленькая, это не значит, что можно верить в такой вещь. И спросили другие жены, как Сауда и так далее. Они сказали, астагфируллах, упасти нас Аллах, мы ничего плохого не видели. Смотрите, несмотря, они соперницы. Ну, жены пророка, соперницы, несколько жен были. Они, если в настоящее время сразу, да, она плохая, она такая, она... Нет. Они сказали, упаси нас Бог, мы ничего не видели плохого. И все это время, около месяца, и Аиша ничего не почувствовала, и ничего не слушала. И она заболела, она фактически она заболела. Но ну, она почувствовала, что когда пророк заходит, он говорит, как она, не как его обычаи. Обычно, когда приходил, как дела, что делаешь и так далее. А после этого события он говорит, как она, как у нее. Понимаете? Она почувствовала, она сама, Аиша говорит, я почувствовала что-то не то от пророка. Но ну, я ничего не знаю, что говорят, какие слухи, клянусь Аллахом, я не знаю. Ну, я почувствовала, я заболела и попросила у пророка, а раньше этого, я извиняюсь, я попросила, это моя рабина, которая меня служит, один раз мы уходим на э, туалет, вы знаете, туалет тогда никак как в настоящее время в домах, ну, ну, ну, далеко, в пустыне или э, сзади дерева и так далее, далеко из дома. И она, больная женщина, чуть не упала, этот ее э, рабина ее держит, не рабина, извиняюсь, а которая родственница, ну, она у нее служит. Она ее держала и сказала, да, плак, да, э, да пусть Аллах проклоняет Мистах. Это ее сын Мистах, родственник Абу Бакра. Айша говорит, как тебе как ты говоришь этого? Это же запрещено Аллаха ругать человека, он ни при чем. Ты упала, Илья упала. Почему ругаешь, а, э, ругаешь его? Она сказала, доченька, ты просто не знаешь, что он говорит. Оказалось, один из тех, который продолжал распространить такие слухи, плохие слухи про Аиша, жена пророка, это Маспах. Но он не был лицемером. Просто он не был лицемер. Просто он слышал эти, э, у этих лицемеров, и не каждый мусульманин знал, что именно эти лицемеры. Понимаете? Они намаз делали, вот они приходили, они ушли с пророком на э, бой, на войну и так далее. То есть они скрыты, только пророк их знал. И пророк сообщил Хузайф ибн Яман. Поэтому Хузайф ибн Яман был секретарь, э, э, э, пресс-секретарь или, э, то есть доверяемый человек на секреты, такие секреты. Она сказала, доченька, просто ты не знаешь, что говорить. Он так, так, так говорит. Аиша сказала, клянусь Аллахом, если в этот момент гора э, Курайша, Мекка на меня свалили, легче было бы. Если свалила гора на меня в этот момент, легче было бы. И вернулись, и я слишком заболела, я поэтому попросила пророка, чтобы я э, разрешили мне э, пойти э, домой к родителям. Он мне разрешил. Я пошла туда и узнала от них, все подробно. Я, и она, их, она с ними не разговаривала. Сказала, клянусь Аллахом, если я сейчас буду вам сказать, что я виновата, а вы будете верить, потому что уже в ваших сердцах уже убеждение есть об этом. А если я вам скажу, <clears throat> э, э, потому что у вас в сердцах уже убеждение об этом есть, ну, Аллах знает, что я чистая. И если я вам скажу, что такого не было, я чистая, все равно не будете верить. И Аллах знает, что я такая. Ну, я подожду Аллаха решение этого. Она говорит, я так и сказала, и так надеялась, но я никогда не знала, что Аллах насчет или касается этих событий пошлет Коран, который люди будут читать его до дня страшного суда. Коран об этом, цели несколько аятов Аллах именно про Аиша и брать ее чистоты, и защищать ее честь, и проклятие тех людей, которые распространяли этот виновность в адрес ее и так далее. Аллах это послал про нее. Один прекрасный день пророк, мир ему и благословение, пришел, когда Аллах послал, не спаслал ему вот эти аят, и он читали Тогда родители Аиши говорят, иди поднимайся, поблагодари пророка, благодарить его за то, что он решил твои проблемы. Она сказала, клянусь Аллахом, я только буду благодарить Аллаха, потому что Аллах мне, <clears throat> Аллах мне защищал, и Аллах мне спасал, и Аллах засвидетельствовал, что я чистая. А пророк лишь бы, лишь, он только лишь передал этого. Если это от пророка было бы, с первого дня он это сделал. Это не от пророка. В этот момент, когда Абу Бакр, ее отец, узнали, что Миспах, его родственник, дали родственник, бедный, он тоже распространил про его дочь. Таким образом, они сказали, клянусь Аллахом, я буду резать. Оказалось, Абу Бакр каждый месяц давал ему милость, бомаш.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 ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة. То есть, пускай богатые из вас который Аллах им наделил имущество и богатство, пускай они продолжают давать, помогать родственников, бедных и переселенцев ради Аллаха, переселенцам, э, мухаджирам. Валияфу валиясфаху. Пускай они прощают и забудут. Смотрите, это про Абу Бакр и Мистах. Фактически про них. После того, когда Абу Бакр сказал, я больше не буду помогать, Аллах не спаслал эту аир. Разве не любите, чтобы Аллах вас простил? Аллах все прощающий и милосердный. Абу Бакр слышал это, «Алла тухиббуна айягфир Аллаху лакум?» Он сказал, «Я Аллах, ой Аллах, я, конечно, люблю, чтобы ты меня простил. Я верну помощь для Мисбаха ибн Утата. Я верну, продолжаю». То есть, смотрите, этот человек прищемнил достоинство и честь Абу Бакра. Но ну, Абу Бакр ради Аллаха, потому что любил, чтобы Аллах его простил. Он забыл и простил, о чем, и что вышло от этого человека. Понимаете? И продолжал. Это что доказывает? Доказывает, что Абу Бакр, когда давал ему, не давал, потому что он родственник. Он давал, потому что он хочет давать родственнику ради Аллаха доказательство, когда этот человек нарушал родственные отношения с Абу Бакром, Абу Бакр хотел отрезать, но Аллах справлял и сказал, все равно, даже если он ошибался в адрес тебя, продолжай, потому что ты даешь ради Аллаха. И Абу Бакр продолжал. Это не искренность, это великая искренность. И кто может это делать? Это только тех верных сподвижников и верный верующий, и верный искренний людей. Однажды пророк вместе с, с подвижниками, он говорит, дайте милость ради Аллаха, Аллах это любит, Аллах вас спасает, спасет, Аллах вас вознаградит, Аллах вас будет э, в отношении вас милостный, если вы будете давать милость и так далее. Он что их стимулировал, им стимулировали, чтобы они раздавали милость ради Аллаха. Все они пошли домам, раздавали, что у них есть. И что каждый, что он может, что он имеет. Понимаете? Кроме одного человека среди них, у него ничего дома не было. Он сказал, я Аллах, только я не могу ничего раздавать. Что, что можно раздавать и что можно раздавать, он сказал, я Аллах, я прощаю любого человека затронул мою честь или мою достоинство, или прищемил мою права, я его прощаю. То есть он раздает этим людям его милость. Милость какая? Милость где не только деньги. Милость можно помочь. Я могу тебе взять этот как милость и ходатайствовать у кого-то. Не так? Я могу тебе показать дорогу, что-нибудь советовать, иди к этому и так далее. Милость это очень широкая смысл, не только давать милость, то есть только деньги или хлеб и так далее. Понимаете? Этот человек дает милость по этому поводу, таким образом. Он говорит, я прощаю всех, кто затронул, кто прищемил мое право, достоинство или честь ради Аллаха. Утром они собрались у пророка, сказали, кто вчера, который раздавал милость, а? Никто не говорит. Он сказал еще раз. Они сказали мне, раздавали. Он сказал мне, кто-то раздавал совсем другая милос. Этот человек поднялся и сказал, это я. Он сказал, тебя обрадую. Аллах мне так и сказал, что Аллах принял от тебя этот милос и увеличивал ее. Смотрите, это потому что он искренне из всего сердца хотел что-то ради Аллаха делать. Не только так. Это бриз подвижники пророков. Очень, очень много таких случаев. Икрима ибн Абу Джахаль, я до этого вам рассказал, он убежал в море и так далее, вернулся. Этот Икрима, он умирает, его э, ранили сильно при битве ислама, при завоевании, э, как называется, при завоевании э, Ирана, Персидской империи, при завоевании ранили его сильно, и рядом него тоже два сподвижника, друзья. Он попросил воду. Айкрима, сын Абу Джахаля. Пришел этот в войне всегда на битвах и так далее. Есть люди, которые набивают э, раненых. Есть люди, которые спасают, лечат и так далее. А Айкрима смотрит, видит там еще двое, тоже кричат воду, воду. Он говорит, иди, пожалуйста, дай ему. Он говорит, тебя сильно ранен, и тебя дрожится, тебя... он говорит, нет, они нуждаются больше. Пошел на второй, второй говорит ему, иди к соседу, сосед сильно мучится, дай ему воду, пока не умрет. Он пошел к третьему, третий умер, вернулся к второму, второй умер, вернулся к Акрима, Акрима уже умер. Смотрите, все они хотели, потому что любили друг друга. Потому что они искренне относились друг к другу.